17 skirsnis Tėvas Braunas be galo romiai papurtė galvą. Aš niekad nesakiau, kad jis galėtų užsidėti. Atsakė jis. Aš tik sakiau, kad tai jo skribėliai, arba jei norite pasakysiu tiksliau, ta skribėliai priklauso jam. Tai kur čia tas tikslumas? Šiek tiek pašaipiai paklausė kriminologas. Ak, brangus serė, sušuko gerasis žmogelis pirmą kartą beveik netekdamas kantrybės. Jei Paėjėsite gatvė iki pirmos kepurininko dirbtuvėlės, tai pamatysite skirtumą tarp žmogaus skribelės ir skribelių, kurios priklauso jam. Bet kepurininkas, užprotestavo Hudas, gali vaizdingai kalbant iš savo naujų skribelių ištraukti pinigų, o ką gali ištraukti Todd Hunteris iš savo senos skribeliais? Triušius, atšovė tėvas Braunas. Ką? Pakėlė balsą daktaras Hudas triušius, kaspinus, saldumynus, auksinė žuvelės, serpantiną, greitą kalbę bėrė dvasininkas, kaipgi jūs šito nesuvokėte, perpratęs gutrybę su virvėmis. Tas pats ir su kardu. Kaip jūs teisingai pastebėjote, misteris Todd Hunteris neturi išorinių žaizdų, bet jis turėjo žaizdelį viduje, jei sekate mano mintį. Viduje vadinasi po rūbais, rimtai paklausė Mrs. Maknap. Ne, jo paties viduje, patikslino tėvas Braunas turbūt iš proto kraustausi. Tai ką jūs norit pasakyti? Misteris Todhanteris mokosi, ramiai paaiškino tėvas Braunas. Jis ketina tapti profesionaliu fokusininku, taip pat žonglieriumi, pilvakalbiu ir virvės triukų žinovu. Fokusai atskleidžia cilindro paskirtį. Ant pamušalo nėra plaukų ne dėl to, kad jį dėvėjo anksti nuplikęs misteris glasas, o dėl to, kad jo nedėvėjo niekas. Žongliravimas paaiškina trijų taurių buvimą. Tad Hunteris mokėsi mėtyti ir gaudyti jas vieną po kitos. Kadangi jis dar tik tai praktikuojasi, tai sudaužė vieną taurę į lubas. Triukai paaiškina ir kardą. Nuryti kardą misteriui Todhunteriui profesinės garbės ir mistriškumo klausimas – bet kadangi jis dar tik tai treniruojasi, tai šiek tiek įsidriskė gerklę. Tai ir yra ta žaizdelė viduje, kuri, sprendžiant iš jo veido išraiškos, visai nepavojinga. Jis taip pat mokosi išsivaduoti iš virvių, panašiai kaip Devenporto broliai, ir kaip tik ketino tą daryti, kai mes pulku sugriuvom į kambarį. Kortos savaime aišku skirtos triukams ir jos pažertos ant grindų todėl, kad jis ką tik treniravosi išskleisti jas ore. Jis tiesiog saugojo profesijos paslaptį, nes privalo slėpti savo triukus, kaip ir kiekvienas fokusininkas. Kažkoks dikinėtojas su cilindru matyt kažkada žvilgtelėjo į jo langą ir buvo piktai nuvytas. Šito faktelių pakako, kad mes visi sukurtume nebūtą istoriją ir įsivaizduotume, jog visą gyvenimą uždengė cilindruoto misterio glaso šešėlis. Bet iš kur du balsai, neatsistebėdama paklausė Megi, Ar jūs nesate girdėjusi pilvakalbio? paklausė tėvas Braunas. Argi nežinote, kad jis iš pradžių kalba natūraliu balsu, o paskui atsako pat savo tuo girždančiu spėgiamu nenatūraliu balsu, kurį jūs girdėjote? Visi ilgam nutilo. Daktaras Guda žiūrėjo kresmę žmogutį, mislingai šipsodamasis. Jūs išties didžiai išmintingas žmogus, prabilo jis, ir knygoje geriau nerastum parašyta. Tik tai vieno misterio glaso aspektą jūs nestengėte paaiškinti. Jo pavardys. Miss Maknab aiškiai girdėjo misteriai Todd Hunterį šitaip kreipiantis. Tėvas Braunas beveik vaikėziškai sukikeno. Na ką, gitarys, tai pati kvailiausia visos šitos kvailos istorijos vieta. Kai mūsų draugas žongliruodamas mėtydavo aukštyn tris taurės, jis garsiai skaičiuodavo gaudinamas ir taip pat garsiai komentuodavo, kai kurios nepagaudavo. Štai ką jis kalbėjo – Vienas, du, trys, tauriai pro šalį, vienas, du, tauriai pro šalį ir vėl, ir vėl. Paaiškinimas. Žodžių žaismas angliškai. Mist the glass, tauriai pro šalį, skamba panašiai kaip Mr. Glass. Paaiškinimo pabaiga. Akimirką kambaryje viešpatavo tyla, po to visi kaip susitarė pratruko kvatotis. Tada vyriškis gulintis kampė, mėgaudamasis, atmesgė visas virves ir numetė į šalį. Paskui išėjęs į kambario vidurį nusilenkė ir išviniojo didžiulę milinai raudoną afišą, skelbiančią, jog Zaladinas, įžymiausias pasaulio fokusininkas, akrobatas, pilvakalbis ir žmogus kengūra, pasirodė su visiškai nauja programa – Skarboro paviljone ateinantį pirmadienį lygiai 8 valandą vakaro. Žmogus skersgatvėje. Į skersgatvį Adelfiją, kuriame stovėjo Apolono teatras, vienu metu iš abiejų galų įžengė du vyriškiai. Besileidžiantai saulė buvo nudažiusi gatvės gausia ir stipria, matinė ir negyva šviesa. Skersgatvis buvo gana ilgas ir tamsus, tad Priešingame gale abu matė tik tam susiluetą, tačiau abu atpažino vienas kitą ir iš juodo kontūro, nes abu buvo savaip išvaizdus ir abu nekentė vienas kito. Dengtas kersgatvis viename gale baigėsi stačiai kylančioje Adelfio gatvėje, kitame rėmėsi bulvarą palei upę, nusidažiusią saulėlydžio spalvomis. Vienas kersgatvio pusė buvo aklina siena, name, kurį jį rėmė, metų metus Milko teatrinis restoranas, dabar visai uždarytas. Kitoje pusėje buvo dviejos durys, abejos beveik skersgatvio galuose. Ne tai, kas paprastai vadinama teatro tarnybiniu įėjimu, o atskiros durys išrinktiesiems. Šį vakarą aktoriui ir aktoriai vaidinantiems pagrindinius vaidmenis Šekspyro tragedijoje. Tokios įžymybės mėgsta atskiras duris, kad galėtų susitikti su draugais arba pabėgti nuo jų. Vyriškiams, apie kuriuos čia pasakojama, duris skersgatvio viršutinėje dalyje atrodė gerai žinomos, matyti jie nebejojo, kad bus įsileisti, nes abu žingsnevo prie durų ramiai ir pasitikėdami savimi. Kadangi vyriškis iš tolimojo galo žingsnevo sparčiau, tai abu pasiekė slaptasias duris daugmaž kartu – mandagiai nusilenkė vienas kitam akimirką, luktelėjo paskui tas, kuris ėjo greičiau ir atrodė nekantresnis, pabeldė. Ir tuo, ir bet kuo kitu jie buvo visiškai priešingi, nič nieko nenusileidžiantys vienas kitam. Asmeninių požiūrių abu buvo dailiai nuaugę, gabus ir plačiai žinomi. Oficialių požiūrių abu atstovavo žymiausiam aukštuomenės sluoksniui. Ir vis dėlto visais atžvilgiais, pradedant šlovę ir baigiant patrauklę išvaizdą, jie buvo skirtingi ir nepalyginami. Seras Vilsonas Simoras buvo iš tų žmonių, kurių svorį visuomenėje žino kiekvienas, besidomintis įtakos sferomis. Kuo artimiau žmogus bendravo su bet kurios valstybinės organizacijos ar profesijos branduolių, tuo dažniau sutikdavo serą Vilsoną Simorą. Jis buvo vienintelis išmintingas žmogus dviejose dešimtyse neišmintingų komitetų svarstančių įvairiausias problemas nuo karališkosios akademijos pertvarkymo iki bimetalinės pinigų reformos dar didesnio didžiosios Britanijos suklestėjimo vardan. Meno sferoje jis buvo išties visagalis, toks unikalus, kad niekas nebūtų drįsęs tiksliai atsakyti, ar jis įžymus aristokratas, globojantis meną, ar įžymus menininkas, globojamas aristokratų. Tačiau penketą minučių su juo pasikalbėjęs negalėjai nepajausti, kad jis visą gyvenimą tau dominavo. Nemažiau ypatinga buvo ir jo išvaizda, lyg nieko neišsiskirianti, bet nepakartojama – Šilkinio cilindro nebūtų supeikęs joks mados arbitras, bet vis tiek tas cilindras skiriasi nuo visų kitų. Gal aukštelesnės, gal kiek padididantis žmogaus ūgį. Aukštas lieknas, nors kiek pakumpesis, anaip tol netrodė glebus. Plaukai buvo sidabro pilkšvumo, bet jis netrodė senas. Augino juos kiek ilgesnius negu įprasta, bet netrodė sumoteriškėjęs. Jie garbanojosi, bet netrodė sugarbanoti – Rūpestingai nusmailinama barzelė teikė jam vyriškumo ir karingumo, atrodė visai kaip senų laikų admirolas iš tamsių Velaskeso portretų kabančių jo namuose. Pilkosio pirštinės buvo kiek melsvesnys, lasda su sidabriniu bumbulu, kiek ilgesnė negu visos tos pirštinės ir visos tos lasdos, kuriomis šmaištavo dabitos teatruose bei restoranuose. Antras vyriškis buvo netoks aukštas, bet niekam nebūtų atėję į galvą laikyti jį žemą ūgiu, tik stomeningu ir išvaizdžiu. Jo plaukai taip pat buvo garbiniuoti, bet šviesus ir trumpai pakirpti, o galva stipri ir masyvi. Tokią galvą nesunku išmušti duris, kaip pasakė Čosteris apie savo malūnininką – Kariškos mados ūsai ir tiesus pečiai piršo mintį, kad jis karys, bet atviras ir skvarbus žydruokių žvilgsnis dažniau būdingas jūrininkams. Jo veidas buvo beveik kvadratinis, makras kvadratinis, pečiai kvadratiniai, net švarkas ir tas kvadratinis. Savaime aišku, nutrūkt galviška to meto karikaturistų mokykla nepraleido progos. Misteris Maksas Birbomas – pavaizdavo jį kaip geometrinę figūrą iš Euklido ketvirtosios knygos. Jis taip pat buvo žinomas žmogus, tik pagarsėjęs kitoniškai. Net ir nesilankydamas aukštuminės salonuose galėjai išgirsti apie kapitoną Katlerį, Hongkongo apsiaustį ir garsų žygį per Kiniją. Kur tik užeitum, vis kalbėjo apie jį – Kas antras atvirukas buvo su jo atvaizdu, kas antras žurnalas spausdina jo kelionių maršrutus ir mūšių vaizdus, kas antra music holo programa, kas antra ryla neapsėjo be dainų šlovinančių jį. Jo garsas, nors galbūt trumpamžis, paplito dešimt kart plačiau, populiariau ir stichiškiau negu bet kurio kito vyriškio. Tūkstančiai anglų šeimų vertino jį taip kaip Nelsoną – tačiau jo įtaka Anglijoje buvo nepalyginti menkesnį už sero Vilsono Simoro. Duris jiems atidarė senas tarnas arba kostiumininkas. Liguistai jo išvaizda ir juodas aptrintas kostiumas keistai nesiderino prie atviskančio didžiausios aktoriais persirengimo kambario interjero. Kambarys buvo prikabinėtas ir pristatytas veidrodžių, atspindinčių visais įmanomais kampais, sakytum, šimtas didžiulio deimanto breunų, jeigu būtų įmanoma patekti jo vidų. Kai kojas velkantis tarnas pasukdavo kurį į veidrodį kitaip ar tvirčiau atremdavo į sieną, visi prabangos atributai – gėlės, ryškiaspalviais pagalvėlės, teatrinio kostiumo dalys – imdavo taip nesuskaičiuojamai daugintis visuose veidrodžiuose iki arabiškų naktų šeilsmo, šaukti ir kaitoliotis vietomis, kad net svaigdavo galva. Abu svečiai kreipėsi į nušiurusi kostiumininką kaip į seną pažįstamą, vadindami Parkinsonu, ir pasiteiravo, kur jo ponia, Miss Aurora Rome. Parkinsonas pasakė, kad Miss gretimame kambaryje, bet jis nueisęs jai pranešti – Abiejų lankytojų veidai kiek paniuro. Gretimas kambarys priklausė įžymiam aktoriui Miss Auroros partneriui, o ji buvo iš tų moterų, kurios kelia susižavėjimą kartu, keldamos ir pavydą. Bet ne minutėj, nepraslinkus atsidarė vidujinės durys ir pasirodė Miss Aurora. Net ir nescenoje žengdama taip, kad net tyla atrodė tarsi plojimų audra, beje visai pelnyta. Neįprastas šilkinis povo plunksnų spalvos rūbas mirgėjo žalsvais ir melsvais atspindžiais, blykčiojo tarsi žalsvų ir melsvų metalų plokštelės, taip žavinčios vaikus ir estetus. Sunkios ryškiai kaštoniniais garbanos rėmino vieną iš tų nuostabių veidų, kurie pavojingi kiekvienam vyriškiui, bet labiausiai beūsiams ir žylantiems. Kartu su savo partneriu, garsiojo Amerikos aktoriumi Izidoru Bruno, ji sukūrė itin poetišką ir fantastišką vasarvidžio nakties sapno traktuotę, išryškino Oberono ir Titanijos personažus, kitaip tariant, Bruno ir save. Tarp pasakiškai pošnių dekoracijų, mistiškų šokių, ritmais judantis žalsganas jos kostiumas buvo panašus į poliruotus žiogos parnelius – Jis nuostabiai perteikė neapibrėžtą elfų karalienę žavesį, bet susitikęs dienos šviesoje vyriškis matydavo tik tai jos veidą. Visa aurora pasveikino abu vyriškius savo kerinčią ir trikdančią šypseną, brėžiančią nematomą, bet pavojingą ribą tarp jos ir gerbėjų tunto. Ji prieėmė iš katlerio puokštelę gėlių, žavinčių egzotiškumu bet tokia pat sunkiai įsivaizduojama kaina kaip ir jo pergalės. Ir kitonišką dėmesio ženklą iš sero Wilsono Simoro, teikta šiek tiek vėliau ir elegantiškiau. Aristokratiškos jo manieros neleido išsiduoti nekantraujant, o banalus nebanalumas daryti akivaizdžią užuominą dovanojant gėlės. Jis atsinešė čia vieną niekutį, tarė jis gana retą daikčiuką – senovinį graikų durklą iš Mikėno epochos. Labai gali būti, kad jis nešiautas tesėjo ir Ipolito laikas. Durklas žavus lapo forma, jis tobulas kaip graikų vaza. Jei šiek tiek patiktų Miss Raum, arba jei kur nors praverstų spektaklyje, gal jis galėtų tikėtis, kad jį... Triukšmingai atsivėrė gretimos kambario durys ir ant slengščių pasirodė milžinas – dar didesnė priešingybė įsitraukusiam aiškinti Simurui, negu kapitonas Katleris. Šešių su pusę pėdų aukščio, anaip tol neteatrališkas raumenų kalnas ant auksinių rudų oberono apdarų, užsimetęs didingą leopardo kailį, Izidoras Bruno atrodė kaip stabmeldžių dievas – Jis rėmėsi lyg ir medžioklis jėtimi. Žvelgiant iš salės, jie atrodė kaip lengvas dabrinis skeptras – o mažame kambarėlyje beveik pilname žmonių virto tikros jėtės kotų, grasių ginklų. Jis pašėlusi vartė juodas akis, atsekišęs krostikauliai, akinančios dantų eiliais, gražiame bronzinėme jo veide, priminė Amerikoje sklindančias paskalas apie jo kilmę iš pietų plantacijų. Aurora, prabilo jis garsiu ir skambiu balsu, panašiau į bugno dundesį ir taip virpanančių žiūrovo širdis, ar jūs, Sumišęs nutilo, nes tarpduryje umai pasirodė šešta figūra, taip nesiderinanti prie aplinkos, kad norėjusi nusikvatoti. Nedidukas žmogelis su juoda katalikų dvasininko sutana atrodė ypač šalia Bruno ir Auroros, tarsi išdroštas nojus iš savo laivo. Bet jis, ko gero, visai nejautė savo padėties komizmo, nes nuobodžiai mandagiai prašneko – Miss Raum lyg ir norėjo mane matyti. Išvalgus stebėtojas būtų pajutęs, kad nuo tokio beistrio įsiterpimo aistros dar labiau įkaito. Profesinis dvasininko celibatas tarytum priminė visiems kitiems, kad jie įsimylėję varžovai ir atopstoja moterį. Šitaip žmogus įėjęs su šarmotu paltu verčia pajusti, kad kambaryje tvanku lyg krosnyje. Vyriškio, nesistengiančio įsiteikti, Pasirodymas dar aiškiau parodė Miss Raum, kad visi kiti yra įsimylėję ją ir kiekvienas savotiškai pavojingai. Aktorius godžiai tarytum laukinis ar išpaikintas vaikas, kareivis atvirai, egoistiškai, kaip žmogus įpratęs, nemastyti, o veikti, seras Vilsonas – Diena dienon vis labiau įsijausdamas šitaip užkėtėję hedonistai suauga su savo hobiu – Netgi tas menkysta Parkinsonas, pažinojęs ją dar iki didžiausio šloviais, net ir jis sekiojo ją sužavėto šuns nebiliomis akimis arba tiesiog eidamas iš paskaus. Išvalgus asmo būtų galėjęs pastebėti ir dar keistesnį dalyką. Žmogučiui, panašiam į juodą medinį nojų, o jis nebuvo neižvalgus, tai sukėlė nemažą, nors tramdomą pasitenkinimą. Nuostabioji aurora anaip tol nebeinga priešingos lyties žavėjimuisi, neabejotinai norėjo išprašyti visus apžavėtus vyriškius ir likti su vieninteliu ją nesižavinčiu. Bent jau ta prasme, nes mažasis dvasininkas žavėjosi ir net mėgavosi ryštingą moterišką diplomatiją, su kuria jį siekė savo tikslo. Aurorai Raum pakako išminties keurai perprasti priešingąją lytį. Tarytum mūšio lauku šoliuojantis Napoleonas jį dvasininkui stebint sparčiai ir gudriai atsikratė visų jų, ne vieno neišvarydama. Žymusis aktorius Bruno buvo toks vaikėziškas, kad pasirodė vieni juokai išprovokuoti jį, trenkti durimis ir išbėgti. Katleris Britanijos karininkas buvo neįtinovokus, bet nepriekaištingai išauklėtas, jis galėjo nereaguoti į užuominas, bet būtų verčiau miręs, negu neįvykdęs konkretaus damos pavedimo. Su senu Lapino Simuru reikia elgtis kitaip, išprašyti paskutinį, jį galima paveikti tik tai vienu būdu, kreipiantis patikliai kaip į seną bičiulį, atskleidžiant priežastį. Dvasininkas nuoširdžiai žavėjosi, kaip Miss Raum vienu vikriu manevru pasiekė visus tris tikslus. Jį priejo prie kapitono Katlerio ir medaus pateptų balsilių tariai. Man brangio šitos gėlės, nes turbūt jūs jas mėgstate, bet puokštė neišbaigta, kol nėra mano pačių mėgstamiausių gėlių. Labai prašau, paėkite iki krautuvėlės už kampo ir nupirkite pakalnučių, tada puokštė bus išties nuostabi. Pirmąjį savo diplomatijos tikslą, kad pasišalintų įniršęs Bruno, jį pasiekė iš karto. Bruno didingai lyg valdovas Keptra padavė jėti nusmurgeliui Parkinsonui ir jau ketino sėsti į krėslą su pagalivėlė tartum į sostą. Pamačius išskirtinį dėmesį varžovui, opaliniuose jo akių vyždžiuose blikstelėjo įžeidaus vergo įniršis. Akimirką jis gniaužiai galingus tamsrodžius kumščius, paskui puolė prie savo durų, atplėšė jas iki galo ir dingo. Tuo tarpu išjudinti Britanijos armiją pasirodė ne taip paprasta, kaip buvo maniusi Miss Rome. Katleris iš tiesų pašoko ir išsitempęs žengė durų link, beskribiliais tartum gavęs komandą – galbūt pabrėžtinai elegantiška Simoro laikysena kažkuo užgavo jį, nes kapitonas taptelėjo prie slengščio ir ėmė sukioti galvą, tartum suglomės buldogas. Turėsiu parodyti tam stuobriui, kur eiti, sukuždėjo Aurora Simorui ir nuskubėjo prie durų paspartinti išeinančio svečio. Nekeisdamas elegantiškos ir tarsi viskam apatiškos pozos, Simoras sukluso. Štai Aurora šūktelėjo Katleriui įkandin paskutinius nurodymus – Štai staigiai apsisuko ir juokdamasi nubėgo į kitą skersgatvio galą, link temzės krantinės terasos. Simoras lengviau atsikvėpė, nors jo veidas bemat vėl apsiniaukiai. Varžovų begalis, o name skersgatvio gale antros durys į Bruno kambarį. Vis taip pat oreis pasakė keletą mandagių žodžių tėvui Braunui apie bizantiškosios architektūros renesansą Westminsterio katedroje ir visai natūraliai išėjo pasivaikščioti į Skersgatvį. Kambaryje liko tik tėvas Braunas ir Parkinsonas, abu nelinkė plepėti – Kostiumininkas vaikščiojo aplinkui, čia atitraukdavo veidrodžius, čia vėl pristumdavo Tamsus aptrintas kostiumas dar labiau rėžė akį, jam tebelaikant rankoje stebuklingąją fėjų ir elfo karaliaus Oberono ietį. Kai tik jis pasukdavo kokį veidrodį, pasirodydavo dar viena juoda tėvo Brauno figūra. Absurdiškas veidrodžių kambarys buvo pilnas tėvų Braunų. Jie skraidė aukštyn žemyn lyg angelai, vartėsi kūlio lyg akrobatai, atsukdavo nugarą lyg labai neišauklėti žmonės. Tėvas Braunas tarytum nepaisė to apnikusio antrininkų debesio ir gal tik išdyko buvimo įdėmiai sekė Parkinsoną, kol tas iškėblino su absurdišku jėtigaliu į Bruno kambarį. Tada jis atsidėjo mėgstamam užsėmimui, abstraktiems apmąstymams. Įniko skaičiuoti veidrodžių pasverimo kampus, kiekvieno atspindžio kampą, tvirtinimo prie sienos kampus ir išgirdo garsų, bet išsik nuščiuvusi aiktelėjimą. Jis pašoko ir nekrustelėdamas įsiklausiai. Ta akimirka į kambarį įsiveržė seras Vilsonas Simaras, jo veidas buvo dramblio kaulo spalvos. Kas tas žmogus kers gatvyje, suriko jis, ir kur tas mano durklas – Dar nespėjus tėvui Braunui pasisukti su sunkiais savo pusbačiais, Simuras ėmė puldinėti po kambarį, dairydamasis durklo. Bet pirm, negu jis aptiko tą ar kitą ginklą, šaligatvis už sienos sudundėjo nuo bėgančių žingsnių ir tose pačiose duryse pasirodė kvadratinis kapitono Katlerio veidas. Rankose jis vis dar komiškai spaudė pakalnučių puokštę. Kas čia dedasi, riktelėjo jis. Kas ta baidyklė skersgatvyje? Ir vėl jūsų triukai. Mano triukai, blikždamas iškaušiai varžovas ir žengė į jį. Tuo tarpu tėvas Braunas išėjo lauką, nužvelgė skersgatvį ir nuskubėjo prie to, ką pamatė. Abu vyriškiai išsik nustojo vaidytis ir išpolė įkandin. Ei, ką jūs darote, garsiai šaukė Katleris. Ir kas jūs per vienas? Mano pavardė Braunas, liūdnai tarė kunigas, pasilenkė prie kažko ir vėl įsitiesė. Miss Raum siuntė manęs pakviesti ir aš viską matę skubėjau čia, bet vis dėlto pavėlavau. Trys vyriškiai žiūrėjo žemyn, su paskutiniais saulės spinduliais geso bent jau vieno iš jų gyvenimus. Auksinėme saulėlydžio take, nutysusėme skarsgatviu, pačiam jo vidury gulėjo Aurora Raum, tviskančiai žalsvais ir auksiniais apdarais atlošusi negyvą galvą. Rūbas perleštas, tarsi kovojant, dešinysis petys nuogas, tačiau žaizdaus, iš kurios plūdo kraujas, nebuvo matyti. Maždaug už jardo blausiai blizgėjo varinis durklas. Gerą laiko tarpą viešpatavo psioliuti tyla, buvo girdėti, kaip tolėliau Charing Cross'e juokėsi gėlininkiai, kaip kažkas nekantriai švilpia, šaukdamas taksi kažkurioje gatvėje, anapus trendo – Umai kapitonas ar pagautas įničio ar tokiu apsimetęs griebės ar Vilsonui Simurui už gerkliais. O ši žiūrėjo jį, nesigindamas ir nesibaimindamas. Jums nėra reikala mane žudyti, šaltai pasakė jis, aš pats tai padarysiu. Kapitono gniauštai atsileido, ranka nuslydo žemyn, o Simuras tuo pačiu kraują stingdančių ramių balsų tarė. Jei man pritrūks drąsos pasidaryti galą šituo durklu, tai pribaigsiu save per mėnesį alkoholiu. Ne, alkoholis ne man, atsakė Katleris. Aš pagyvensiu, kol už jos mirtį bus atlyginta krauju. Ne jūsų, bet jau atrodo žinau kieno. Kitiems dar nesuvokus, ką jis sumanė, kapitonas grėbė durklą, prišoko prie antrųjų durų, išmušė jas kartu susklendę ir atsidūrė akis į akį su Bruno. Tuo metu senasis Parkinsonas, kretėdamas išsvirduliavo pro duris ir pamatė lavoną gulinti skersgatvėje. Linkstančiomis kojomis prie arčiau, jo veidas ėmė trūkčioti, vangiai apsisukęs jis parkrypavo į persirengimo kambarį ir rumai susmuko fotelį ant pagalvių krūvos. Tėvas Braunas puolė prie jo, nekreipdamas dėmesio į katlerį ir milžiną aktorių, nors kambarys aidėjo nuo smūgių jiems susigrūmus dėl durklo. Simoras, kuriam dar liko kažkiek sveiko prūto, švilpės kars gatvio gale, kviesdamas policiją. Atvykę policininkai turėjo plėšti atplėšti du vyriškius susikibusios it beždžionys. Paklausę kelis formalius klausimus, jie suėmė Izidorą Bruno, kurį įniršęs priešininkas kaltino žmogžudyste. Pats faktas, kad vienadienis nacionalinis dedvyris – pats sulaikė nusikaltelį, padarė įspūdį policininkams turintiems bendrų bruožų su spaudo žmonėmis. Jie pagarbiai kalbėjo su Katleriu ir atkreipė jo dėmesį į žaizdelę rankoj. Kai Katleris vilko aktorių per nuvirtusią kėdę bei stalą, Bruno sugebėjo išlupti durklą iš jo kumščių ir bakstelėti žemiau riešo – Žaizdelį buvo visai negili, bet sužverėjęs suimtasis be paliovaus šipsodamasis netitraukė akių nuo srūvančio kraujo, kol buvo išvestas iš kambario. Tikras žmogėdra tiesa, pusbalsitarė konsteblis Katleriui. Katleris nieko neatsakė, akimirką patilėjęs jis šaižiai tarė, reikia pasirūpinti mirusiają. Balsas nebeklausė jo. Dviem mirusiais – atsišaukė dvasininkas iš tolimojo kampo. Šitas vargolis jau buvo miręs, kai priejau prie jo. Tėvas Braunas stovėjo ir žiūrėjo seną į Parkinsoną, beformę juodą krūvą sudribusį prabangiame fotelyje. Jis taip pat išreiškė savo prieraišumą žuvusijai ir gana iškalbingai. Tyla pirmas nutraukė Katleris, šilkštumų slėpdama susijaudinimą. Pavydžiu jam, kimiai tarys. Prisimenu, kaip sekiodavo ją akimis, kur tik eitų, kaip niekas kitas. Jis ją kvėpavo ir staiga liko be oro, štai ir numirė. Mes visi mirę. Keistų balsų tarė Simuras, žiūrėdamas į grindinį. Jie išsiskyrė su tėvu Braunu ant kampo, prieš tai banaliais žodžiais atsiprašę, jei pasirodė nemandagus. Abiejų veidai buvo tragiški, bet neperprantami. Tėvų Brauno smegenys visada buvo tikras triušių gardelis pilnas netikėčiausių minčių, švyšiojančių taip greitai, kad pats nespėdavo jų suvokti, lyg baltas prunkančio triušio odegytė šmėstelėjo nykstanti mintis, jog jis visiškai patikėjo jų sielvartu, bet ne visiškai nekaltumu geriau mums visiems įsiskirti, prisiversdamas ištarė Simoras, juk mes stengiamės padėti, kiek tik galėjome – Ar teisingai mane suprasite, kukliai paklausė tėvas Braunas, jei pasakysiu, kad stengiatės pakenkti, kiek tik tai galėjote? Abudu krūptelėjo, tarsi būtų nešvariaus sąžinys ir Katleris ir Izlei paklausė. Pakenkti? Kam? Tik savo patiems, atsakė kunigas. Aš nenorėčiau aitrinti žaizdų, jeigu ne pareiga jūs perspėti. Beveik užsinėrėte savo po kilpą, jeigu tas aktorius sugebės įsiteisinti. Be abejo, mane kvies liudyti teisme ir aš turėsiu pasakyti, kad pasigirdus reiksmui, jūs abu tartum bepročiai įgriuvote į kambarį ir susivaidijote dėl durklo. Mano žodžiai duos pagrindo įtarti, kad bet kuris iš jų dviejų galėjote nužudyti Miss Raum – Šito jūs savo ir pakinkite, o po to kapitonas Katleris susižeidė ranką durklu. Susižeidžiau paniekinamai šūktelėjo kapitonas. Kvailystė, menkutis įbrėžimas, iš kurio bėgo kraujas, lenktelėjęs galvą pataisė į dvasininkas. Dabar mes žinome, kad tas varinis durklas kruvinas, bet niekada nesužinosime, ar buvo kruvinas anksčiau. Įsiviešpatavo tyla, paskui Simoras prabilo jaudindamasis, visai ne taip kaip iki šiol, bet aš mačiau skersgatvėje kažkokį žmogų. Žinau, neperprantama veido išaiška, atsakė tėvas Braunas, ir kapitonas Katleris jį matė, todėl ir neįtikėtina. Nespėjus jiems susivokti ir kaip nors reaguoti, tėvas Braunas mandagiai atsisveikino ir sunkiai žingsniais nuėjo pasiramstydamas senu sunkiu skaičiu.